رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا قلبي لفقدك يا كريم Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabina Muhammedu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Šeikh Muhammed ibn Salih al-Husaymin, rahimahullahu ta'ala, na sedmom ramazanskom sjelu nastavlja govor o kategorijama ljudi u Ramazanu. Pa kaže, draga moja braćo, prethodio je govor o pet kategorija ljudi u Ramazanu kada je riječ o propisima posta, na ovom sjelu govorimo o drugim ostalim kategorijama. Tako šesta kategorija ljudi jeste musafir putnik. Ukoliko svojim putovanjem ne namjerava mršenje, to jest odlazi na put samo da ne bi postio. Ako tako bude namjeravao, tada mu je haram strogo zabranjeno mrsiti i obavezan mu je post. Međutim, ako ne bude namjeravao svojim putovanjem jelo i piće, tada mu je dato na izbor ili da posti ili da mrsi svejedno da li njegovo vrijeme putovanja bilo dugo ili kratko i svejedno da li to putovanje bilo iznenadno ili stalno, konstantno, poput pilota ili taksiste i slično. Takav je na izboru ili da posti ili da mrsi zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ A onaj ko bude bolestan ili bude na putu bude putnik, neka isti broj dana naposti, Allah vam želi lahkoću, a ne da te goba imate. U dva sahiha od Denesa ibn Malika radijallahu ta'ala bilježi se da je rekao putovali smo sa vjerovjesnikom alihi salatu vasalam pa postači nisu zamjerali onima koji su mrsili niti su oni zamjerali postačima. U muslimovom sahihu od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala bilježi se da je rekao smatrali su da je bolje postiti onome koji ima snage, dok je onome koji osjeti slabost bolje da mrsi, da prekine post. U muslimovom sahihu bilježi se od Hamze ibn Amra el-Eslamija radijallahu ta'ala da je rekao Allahu poslaniče, ja osjećam da mogu postiti na putu, pa je li mi to grijeh? vjerovjesnik alihi salatu wasalam rekao je to je olakšica od Allaha pa ko je prihvati to je dobro ako želi da posti u tome nema grijeha. U predanju kod Ebu Davda stoji da je upitao u čemu mi je veća nagrada da postim ili da prekinem post da mrsim pa je vjerovjesnik alihi salatu wasalam rekao što god od tog dvoga hoćeš o Hamza. Musafiru putniku preporučuje se da izabere ono što je lakše za njega, od posta ili iftara, pa ukoliko jednako bude podnosio, tada mu se preporučuje da posti, jer tako će prije ispuniti svoju obavezu, a također lakše mu je i postiti s drugim ljudima, Takođe, to mu se preporučuje jer je tako postupao i Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Muslim u svom sahihu bilježi od Abu Darda radijallahu ta'ala da je rekao Izašli smo na put s vjerovjesnikom alejhi salatu vesselam u Ramazanu na velikoj žegi, toliko da je bilo od nas ljudi koji su stavljali svoju ruku na glavu zbog velike vrućine, između nas nije postio osim Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i Abdullah ibn Ravaha. Jedne prilike, prateći stanje svojih ashaba, Allahov poslanik alihi salatu wasalam prekinuo je post, kada mu je došla vijest da ga ashabi teško podnose. Tako Džabir radijallahu ta'alan pripovijeda da je vjerovjesnik alihi salatu wasalam izašao prema Mekki u godini njenog oslobođenja, a postio je i išao je sve dok nije došao do mjesta Kuraul Gamim. I drugi su postili zajedno s njim, pa mu je rečeno, u istinu ljudi teško podnose post i iščekuju, samo iščekuju šta ćeš ti učiniti. Pa je zatražio nakonik Indije čašu vode i popio je pred svim ljudima, ljudi su gledali u njega. U hadisu Ebu Said al-Hudrija radijallahu talan stoji da je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam došao do rijeke, a ljudi su bili uz njega i bili su postači. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam bio je na jahalici, rekao je, o ljudi pijte, pa su ljudi odbili. Ponovo je rekao, moje stanje nije kao vaše, meni je lakše, ja jašem. Opet su ljudi odbili, zatim je Allahov poslanik alihi salatu wasalam sišao i napio se, pa su se i ostali ljudi napili vode. Učinio je to, a nije htio da pije Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Pa ukoliko putnik u post bude pričinjavao poteškoću, na njemu je da prekine post i da ne posti na putovanju. U prethodnom hadisu Džabira radijallahu ta'lanu, gdje se spominje da je vjerovjesnik alihi salatu uslam prekinuo post nakon što mu je došla vijest <clears throat> da ljudi teško podnose post, u tom hadisu spominje se da su pojedini ljudi i nakon toga nastavili postiti. Pa je vjerovjesnik alihi salatu uslam rekao ulaikel usatu, ulaikel usatu. To su nepokorni, to su nepokorni. U dva sahiha također od džabira radijallahu talam bilježi se da je vjerovjesnik alihi salatu uslam bio na putovanju pa je vidio ljude okupljene, grupisane oko čovjeka kako mu prave hladovinu. Upitao je šta je to, rekli su on je postač, zatim je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao post na putovanju nije od dobročinstva. Kada postač krene na put i u toku dana postane mu teško da upotpuni post, ispusti ga do kraja, dozvoljeno mu je da prekine post kada izađe iz svoga mjesta i svoje države. Jer je vjerovjesnik alihi salatu wasalam postio, a s njim i drugi, sve dok nije išao i došao do Kuraul Gamima. Pa kada mu je došla vijest da ljudi teško podnose post, on se iftario i s njim su iftarili i ljudi. Kada putnik dođe u svoje mjesto, državu, u toku dana Ramazana, a ne bude postio, ne bude osvanuo kao postač, ukoliko bi od tada nastavio postiti taj dan posta, ne bi mu bio ispravan, jer taj dan nije odpočeo kao postač. A obavezni post mora da bude od nastupanja zori. Međutim, postavlja se pitanje, je li takvome obaveza da se ustegne od hrane i pića preostali dio dana, islamski učenjaci razilaze se po ovom pitanju. Jedni kažu obaveza mu je da se ustegne od hrane i pića preostali dio dana iz poštovanja prema tom vremenu i obaveza mu je da naposti taj dan jer mu post toga dana nije ispravan I ovo je poznati stav i mezheb imama Ahmeda rahimahullahu ta'ala. Dok drugi kažu nije obavezan da se ustegne od hrane i pića preostali dio dana, jer mu to ništa neće koristiti, kao i zbog obaveze napaštanja toga dana, poštivanje i svetost toga dana, tog vremena, prestalo je sa dozvoljenim iftarom, to jest mršenjem kojemu je bilo dozvoljno na početku dana jer je bio putnik. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu talan rekao je ko jede na početku dana neka jede i na njegovom kraju odnosno kome je bilo dozvoljeno da s opravdanjem jede na početku dana dozvoljeno mu je i da jede na njegovom kraju i ovo je meseb imama Malika i Šafije i jedno predanje od imama Ahmeda međutim neće javno jesti niti piti jer njegov razlog mršenja prekida posta nije poznat drugim ljudima, pa stoga to neće javno činiti kako drugi ne bi loše pomislili o njemu ili se poveli za njim. Sedma kategorija ljudi u Ramazanu po pitanju propisa posta jeste bolesnik koji se nada izliječenju i ozdravljenju. Takav se može naći u tri situacije. Prva, da mu post nije težak, ne škodi mu i takvom je obaveza da posti, jer nema opravdanog razloga koji mu dozvoljava prekid posta. Druga situacija, da teško podnosi post, ali post ne škodi njegovom zdravlju, takav će prekinuti post zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ a onaj koji bude bolesnik ili bude na putovanju napostiće isti broj dana pokuđeno mu je postiti u stegobu, jer time odbija Allahu olakšicu i pati sam sebe, a u hadisu stoji Allah voli da se primjenjuju njegove olakšice kao što prezire da mu se čine grijesi. I treća situacija, da post šteti njegovom zdravlju i da osjeća tegobu prilikom posta, takvom je obaveza da prekine post i nije mu dozvoljeno da posti. Zbog Allahu i subhanahu wa ta'ala riječi وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا I ne ubijajte sami sebe, doista je Allah subhanahu wa ta'ala prema vama milostiv. Također zbog Allahu subhanahu wa ta'ala riječi وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَا تَهْلُكَ I ne bacajte se svojim rukama u propast. Također zbog vjerovjesnikovih alaihi salatu wasalam riječi inna li nefsike alaike haqqa doista tvoje tijelo ili tvoja duša kod tebe ima svoje pravo a od tog prava jeste da ne štetiš sam sebi, pored Allahove subhanahu wa ta'ala olakšice, također zbog vjerovjesnikovih alihi salatu wasalam riječi la darare wa la dirar, nema nanošenja štete ni sebi ni drugima. Ukoliko se razboli u toku dana Ramazana, a postać je otpočeo je taj dan kao postač, pa mu bude teško da u upotpuni post, dozvoljeno mu je da prekine post zbog opravdanog razloga za to. Ukoliko ozdravi u toku Ramazana, a od njegovog početka nije bio postač, njegov post toga dana neće biti ispravan jer ga nije zapostio od njegovog početka, a obavezni post nije ispravan izuzev od same zore. Međutim, postavlja se pitanje je li mu obavezno preostali dio dana ustegnuti se od hrane i pića ili ne, islamski učenjaci razilaze se po tom pitanju o čemu je bilo govora kod putnika kada se vrati sa putovanja. Ukoliko se medicinski dokaže da post bolesniku povećava bolest, ili otežava njegovo izličenje, biva mu dozvoljeno da prekine post radi čuvanja svog zdravlja i zaštite od bolesti. Ukoliko se pretpostavlja da će ta opasnost proći, sačekat će dok ona i ne prođe, a zatim napostiti ono što je mrsio. Ukoliko se ne nada da će ta opasnost proći, tada njegov propis biva jednak propisu pete kategorije ljudi koja mrsi i hrani za svaki dan pa jednog siromaha. Kaže šejh Husemin, rahimahullahu ta'ala na kraju, gospodaru naš, učvrsti nas i podrži nas na dijelima kojima si ti zadovoljan, udalji nas od svega što izaziva tvoju sržbu i što dovodi do griješenja prema tebi, oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima, svojom milošću doista ti si od milostivih najmilostiviji. Neka je Allahu salavati selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa salame, na njegovu porodicu i sve ashabe. فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا قلبي فقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملأ الأحداقا قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع تملأ الأحداث رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا نداءات فضلك يا كريم تحثني وسحاب جودك يملأ الآفاق نداءات فضلك للقلوب بشائر تحد النفوس لتعشق الأشواق رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا يا باغي الخير العميم وفضله أقبل فربك يجزل الإغداق أقبل بتوبتي صادق تمحو بها ران القلوب وتكسب الإعتاقا رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والمشتاقا يا ويح قلبي لم يزل خفاقا رمضان رمضان